Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis 66. An Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma kale, otpeta Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma da je rekao Bejnema nasu bi kuba fi salati subh idh jahum atin kaže dok su ljudi u mešćidu kuba Koji je to mešćid Kuba? Onaj mešćid u kojem je kada odeš klanjaš dva rekata na file u vrijednosti čega? Umri. Došlo u vjerodostojnom hadisu. <clears throat> Kaže, dok su ljudi klanjali u mešćidu Kuba, fi salati sub sabah namaz, iz džajehum atin. Došao im je, kaže, čovjek, prolaznik. Fekale, i rekao, A ljudi klanjaju namaz, ljudi u namazu. Dok oni klanjaju, njima došao i kaže inne nebija sallallahu alaihi wa sallam kad unzile alaihi lejlete Kur'anun. Zaista, kaže vjerovjesnik koji je sallallahu alaihi wa sallam objavljen ove noći Kur'an. Objavljen nešto iz Kur'ana. Wa kad umire en je stakbilel Ka'be. Naređeno mu je, kaže, da se okrene u pravcu Ka'be. Festaqbaluha wa kanat wujuhuhum ila Sham. Kaže pa su se okrenuli u pravcu Kabe, a licima su bili okrenuti u pravcu Šama. Znači kuca. Festedaru ila Kabe. Pa su se okrenuli u pravcu Kabe. Znači, on kad to njima rekao, on su bili u namazu. Kad je on to izgovorio i čuli, oni su se, bili su okrenuti. Znači, imam je bio okrenut u pravcu u pravcu kuca. Ljudi su klanjali za njega. I kad je on obavijestio, oni su onda okrenuli svi u pravcu suprotnu stranu. Okrenuli su u pravcu, ju, znači na jug, prema jugu, suprotno total, 180 stepeni. U pravcu Mekije. Jel' tako? I tako i <laughs> sad nisam se razumije. Onda imam dođe iza njih, jel' tako? Pa kako se onda klanjao? Prošao naprijed. Ha? Prošao naprijed. Kako? Kako? Onda su žene napijeli. Onda su žene napijeli. <laughs> I žene spominju, dobro. <laughs> Ovo je već tako komplikovanije ako ima žena. Što je u Bekarima? A? Kako prošlo, imali neku stavu? Ja zamijenio sam, imam stavu. A nije prošlo, Dobro, to ćemo sad, prepustit ćemo vašoj mašti. Mašti, šta bi moglo, to, šta je se tu desilo? Uh, <laughs> vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kaže kana yatashawaqu ila sarfi ila istiqbali al sharafa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je volio, želio čeznu za time vrijeme da se promijeni pravac okretanja u namazu, da se okreću prema kabi. Pa je Allah Žešan objavio kad ne nerate kallube veđike fisema. Kaže, mi vidimo te kallube veđike, tvoje okretanje tvoga lica, promjenu u fisema prema nebesima, felenu veli jenneke kibletan tardaha. I mi ćemo te ukrijeniti prema kibli, prema koju si, sa kojom si zadovoljan. Fe voli veđega šatra al mešid al haram. I okreni, kaže, e, svoje lice u pravcu, šatr znači ovdje u pravcu, u pravcu mešid al harama. Znači, e, mešida u meke, harema. E, sa ovim ajetom, naravno, došla ta naredba i zato kod nas u mihrabima piše ovaj ajet, jel tako? Fe voli veđega šatra al mešid al haram. Ovim jačim mihrabima. Hrabima. Ja. Ja. Ja. Pojenta je da je ovde da je jedan od ashaba kad je objavljen ovaj ajet kad je objavljen ovaj ajet znači nakon, već smo spomenuli to znači 16 e, mjeseci poslanik sa nakon što je došao u Medinu 16 mjeseci je klanjao namaz a okretali su se u pravcu Eh, Mešidul Aksa. U nekim privatima došlo da je bilo 17 mjeseci, seba tašar. <clears throat> Dva poznata slava učenjaka po pitanju toga. I oba su, oba se navod, došlo u, u, dva, u, ošlo u Sahihu, Buharije, obera im nazba. Uglavnom, ovaj, kada je došao ova narav da promijeni pravac Hibli, znači jedan od ashaba uh, koji je, znači, eh, to je sve desilo se u Medini, koji je prolazio, znači došao je u ovaj prolazio pored mešhida u mešhidu Kuba <clears throat> koji danas dan danas postoji i video se ljudi okretali suprotno znači nisu se okretali pravcu znači nije došla vijest od tog nisu bili bavješti okreću se u, u, u pravcu prve kibli koja je bila <clears throat> pa ih obavijestio znači pripričam šta se desilo hadis pa je on obavijestio da je došla narod da se promijeni e, pravac kibli <clears throat> da je objavljen, objavljen kuranski ajet, misli se na ovaj prijetodni ajet što smo spomenuli, i da je poslanik sa sanem, znači, počeo da klanja. Što ovdje ukazuje na to da poslanik sa Allahom sa znači, nije postao ljude, kada objavljen ajet rekao, javite odmah svima, pošaljite ljudima, ovaj, da, se, da se obavijesti. <clears throat> pa oni kad su čuli to, a bili su namazu, ovaj u toku namaza su radili što su radili okrenuli se u pravcu u pravcu Kabe i ovdje nam ukazuje mnogim propisima ovdje. Ovaj hadis govori o stvarno mnogim propisima vezani za to što se desilo u toku namaza. <clears throat> A, pa sad ćemo spomenuti, znači, ahkam al hadis, znači, a, propisi koji se a, izvlače iz ovog hadisa, koji su naveli ovaj, učenjaci, on je ovdje sakupio, a, da prvo što se tiče kibla, znači da e, ovde znači već smo to pojasnili da znači da da, da smo se mani imali ovaj i čak se navodi nekim e, ovaj predajima iz prvog sučnja da je poslanik sam rekla kada je klanjao namaz a bio u Mekki da je nastojao da klanja kod Kabe da ode on, e, onaj, u onom pracu Kabe da mu bude klanja u pracu Kabe a da bude okrenut prema prema Šamu prema Kucu tako da je ovo, istovremeno se okrenuo prema objema kiblama jer je poznato da klanja kod Kabe tako ako kažemo da je došla promjena kibli, da li to znači ako je klanio kod kabi, da se okreće prema kucu, dođe kod kabi, okrenje se liđima kabi i okrenje se prema pravcu kuca, je li, je li tako klanio, je li tako prenesena? Ili kada je klanio kod kabi, dođe... Šta ti? Nije, to, to, je, to, to, to ima razileženo kod toga. Da li je taj mešćac, zove kibletin, da li je, to, da li je taj mešid, u tome došla obavijest da se promijenili kiblu. Ja, ima taj mešid koji zovu mešid kibletin, a u hadisu je došao mešid kuba. Ha, hadis mu tefeko na <clears throat> Da, danas postoji taj, taj mešid, da, obilazi se danas kad se odi u Medinu, ka, naš mešid sa dvije kible kao da, bila, znači bila jedna kilo, pa je došlo obavijest, pa da, danas se čuva. Ima razvijenak toga uopšte, je li to, to tačno to vjerodosno tu, da, za taj mešid, da se to desilo to mešidu. <clears throat> Dobro. Uh, I sad Isa kaže, razumije se da je, znači, zadnji propis, da je, znači, e, da je, da je ovdje potvrđeno nešto zove derogiranje propisa. Da, da bude jedan propis naređen da se radi po njemu, pa onda dođe, promijeni se taj propis, derogira se, poništi se, promijeni se, da se promijeni, poništi i da se onda onaj, i e, da, da poslije toga važi drugi propis. To je klasičan primjer, znači, klasičan primjer kad se objašnjava znači, pitanje derogacije ajeta, derogacije hadisa i tog međusobnog, da li može, da li, da li, da li sam može ajet da derogira ajet i koja vrsta derogacije, derogacije teksta i propisa ili samo, i samo teksta, a ne propisa i obrnuto, može li, može li ajet da derogira hadis ili hadis derogira ajet i tako dalje, znači e, sve su e, teme za sebe koje se obrađuju sul fiqa, ali ovdje znači, e, znači potvrđeno ono klasično, znači derogacija, derogacija jednog propisa. Imamo mi negdje u kuranskom ajetu da je bilo naređeno da se okreću u pravcu Mešće de Laksa. Ima li jedan ajet? Na osnovu čega su onda oni okretali? Koji je poučio da se, da se okreću prema, prema kucu? To su znali od poslanika, sam sam na takvu hadisma je to došlo. Znači, ispadne ovdje da je, da je Kur'an derogirao šta? Da je Kur'anski aj derogirao hadis. Je tako? Znači, to je, to je primjer toga. Znači, ovo sad kažemo šta je primjer derogacije, derogacije da Kur'anski aj derogira ono što je došlo, poslanik sam pojasnio sahabe, to je što je došlo u hadisu, sunetu. Derogacija, Kur'an, derogacija suneta sa Kur'anom. Ovo je primjer, klasičan primjer. <clears throat> sa ovim hadisom između ostalog učenjaci dokazuju da je najbolja najbolje zemlja na Dunjalku, najbolje mjesto na Dunjaluku, da je to Bejtullah, da je to Allahova kuća, odnosno Mešidul Haram, i da je to potvrdilo i ovo, da je bilo, da je kuc bolji od, od, od Kabe, od Mešidul Harama, znači, o, kažu, jel, ostalo bi to da smo zmanje okrećali prema kucu, a ne prema, prema Kabe. <clears throat> znači, e, malo prije sam je spomenuo, znači, e, hadis ovaj potvrđi dozvoli, dozvolu e, derogacije u šerijetu, da je to suprotno od ono što su židovi tvrdili, je židovi inače derog, onaj, negiraju propis derogacije propisa, s tim da, poznat, šerijet, znači, da se to zna, da derogacija dolazi u fikskim propisima, derogacija ne dolazi u akidi i u vijestima, Znači, ne dolazi derogacija o kidi vijesima. Znači, može doći u propisima. Nešto je naređeno e, da je važi, bilimo steha, pa dođe drugi propis da je, da je zabranjeno ili haram, ili e, nešto bude naređeno u jednom smislu, pa dođe derogacija toga da nije tako nego drugačije. Ali u propisima. Harama i halala. Ali da dođe derogacija u tome, da se ispriča priča da je Musa, alaihi sa sihrbazom radio tako, tako i dođe derogacija, nije baš tako nego radio ovako. Znači, to je smiješno, tako, to može delegacija biti u vijestima, obavijestima. Ili da kaže, da, da, bude, da budemo obaviješteni, recimo, posle nikada sam, da će se presudnji dan desiti to i to i to, onda kaže, došla delegacija, neće baš tako, neće biti ovako, jel? A znači, što je smiješno, nije derogacija u vijestima. Niti ide derogacija o kidi. Da kaže, muslimani treba vjerovati u imanski šest šartova i tako dalje, postoji meleci i tako dalje, onda derogacija kaže, ne, ne meleka, nek to malo elova. Znači, to je smiješno, ne dolazi, znači, u akidi i u, u vijestima, o haberima, o vijesima prošlosti i budućnosti, tu nema derogacije, nego derogacija dolazi samo u fikskim propisima. Ovo napominjemo, mada je to reći, neće kaži, pa to je logično, pa, pa u nas stvar koje god su logične, imamo uvijek desi se neki belaj, pa su došli neki ovaj, ovaj tvrdli za derogaciju, za, znači devijacija po pitanju i derogacije unutar sekti određeni umetu. <clears throat> Dobro. E, dalje, E, kaže ovde, kaže meni stakbele džihete, džihetem fisela. Thume te bejene lehu hata esna esala. Ovde govore jednu vrlo bitnu pravcu koji se zaključuje iz hadisa. Kaže onaj ko klanja namaz i okrene se u pravcu kibli. On misli da je to pravac kibli. U toku namaza. Kaže thume te bejene lehu hata esna esala. Zatim u toku namaza mu postane jasno da je u pogrešnom pravcu okrenuo kako klasičan primjer, neko ovdje dođe, znam se neko kod nas ovdje dođe i hoće klanjati i okreni se tamo i klanja. I toku namaza, konta da je tam pravac kibli, takom palo na pamet. Toku namaza sjeti se da neko vidio prije toga da neki klanja u ovom pravcu. Hoće sad prekint namaz ili se toku namaza okrenuti. Kaže, hadis ukazuje na to, kaže, eno, e, kaže, istedare dare volem jakta, znači, kao što došlo u hadisu, okrene se u toku namaza, ne prekida namaz i nastavi klanja namaz do kraja namaz mu valja. Ili drugi primjer, što se čisto dešava, negdje, e, ovaj, na nekom mjestu dođemo, zateknemo neko klanja i mi vidimo da se on okrenuo u pogrešnom pravcu. Nije u pravcu kibli, pogrešio. I to ne malo odstupanje, nego veće odstupanje. I ti njemu kažeš, znači ispravno da mu kažeš da je, znači ti, ti njemu kažeš da je se okrenuo u pogrešnom pravcu, i ti ga uzmeš ili okreneš ili kažeš mu, riječ mu, pravac kible ovako, stavit do znanja. Znači, on ne treba prekidat namaz. Svejedno ili ga ti usmerio lično, ili on sam tebe čuo, nego samo treba da se okrene u pravcu kilbe nastavi namaz. I namaz mu je valjan. Šta je dokaz? Pa dokaz ovaj hadis. Da nije bilo valjan namaz njima, oni bi prekli namaz. Prekli im namaz i odnova bi klanjali. Porasporijedili se ponovo, žene nazad, muški naprijed, tako ovaj, i klanjali bi ponovo imam naprijed prođi i klanjali bi tako ne nego se oni u toku namaza sve to odradili još jako neobičan e, način znači pošto imam bio ispred pa se trebao e, kad su okrenuli bio iza pa je trebao preći naprijed i tako dalje uglavnom pojenta je ovdje znači osoba koja u toku namaza bude ostavljeno na znanje ili on, ona sama skonta da je u površnom pravcu okrenula, znači samo u toku namaza promijeni pravac kibli i nastavi klanjati završi namaz do kraja i, i namaz mu ispravan ne, ne treba ga ponavljati <clears throat> dalje hadis ukazuje na sljedeća to je <clears throat> da osoba nije dužna šarijaski se ne, ne, ne obavezuje da radi neki propis ako dokaz za taj propis nije došao do njega Znači, znanje za taj propis nije došlo do njega. A to se čisto dešava, znači, pošto smo mi, ovaj, ovaj, nismo, ovaj, ne učimo vjeru na lena ili ni, ne možemo sve naučiti, sve znati od jedan put, nego čitav život nešto učimo novo i tako saznajemo. A, za mnoge stvari, za mnoge stvari, znači, živimo određeno vrijeme kao musliman, tek saznamo za neki propis. On se postavlja pitan za taj propis koji nisi znao, da li si, da li si griješan, nisi ga primjenjivo, nisi ga radio po njemu da li si griješan zbog njega, a bio je recimo važib, a nisi ga znao zbog neznanja jer ga nisi mogao naučiti, nisi imao priliku da, da radiš, znači postavlja pitanje, jel si bio obaz da radiš, imaš grije zbog njega ili nemaš? Uh, ovaj hadis ukazuje na to, e, šta je dokaz tu? Pa zato što oni, znači, bio je promijenjen propis, opravljaki, oni su, uh, možda su klanjali druge namaze, možda su klanjali druge namaze kad je već došao propis, možda su klanjali jaciju, Klanjali su jaci u pravcu, u pravcu eh, makti, eh, ovaj, kuca, a nisu pravili pravcu kabe. Ali nije došao haber za to. I nisu bili obavezni. Nije rečeno da sad naklanjajte jaciju, zato što ste klanjali pogrešno pravcu. Ni ovaj namaz. E, odnosno, pojenta je ovdje u tome, znači da, da osoba postaje e, obavezna da radi po nekom pravcu nakon što mu dođe argument, dokaz za taj propis da ga treba raditi. Kao što je ovdje klasičan primjer ovdje za, za kibli. Kibli. <clears throat> E, dalje također e, hadis ukazuje jednu vrlo bitnu stvar, a to je akidecka. A to je ono gdje su većina sekti ovaj, zauzela pogrešan stav, a to je da ne primaju u akidi, e, da ne kidaju, haber vahi ne prijede. Znači, s ovim se dokazuje stvar u akidi. Haber vahi, kako haber vahi? Pa došao jedan čovjek, ljudi svi klanjaju i on njima rekao promijenjene pravac kibli i on se ukrijenili. Kod nas bi to bilo drugačije, je tako? Šta bi kod nas rekli? Ljudi prvo nastavili da klanjaju i onda bi rekli, halo ba, šta pričaš? Dovedi još pet svjedoka, drugi. Ko ti je rekao, nećemo dok, dok, dok to ne potvrdi što postoje, tako. Mnogi ljudi tako regle, to je sad potvrđivanje haber. Međutim, ovdje, znači, uzete haber od jedne osobe, uzeta je vijest od jedne osobe i radite. Ali, pazite, ovdje, recimo, nek ćeš pa da ovdje u Fikovo. Ovo je dokaz da se prijate haber vahid, inače, u propsima. A, I u drugim stvarima je bilo. Ko, koji je najjači dokaz za to da se prijate haber vahid? Muaz ibe džebe kada je otišao u Jemen. Kaže, tak, zatek, tam ćeš da zatekniš Ehlo Kitabije kršćane i židove. Pa šta da radiš? Pa kaže, pozovi prvo u la ilah ilala, eni vahidullah. Pa kad to prihvate, pa onda u nama. A on jedan čovjek došao tamo. Znači, da se ne prihvata to, od njega, on će, trebalo bi njemu reći židovi, kršćani, ili je poslani sa, sa lalavim selam reći. Poslaći ti ja još ljudi koji će potvrdi to. Još, još 50-70 ljudi će doći za tobom koji će reći, jes, tako je. U seriji. Pa, pa po njima je tako, da bilo motivator, jest. Po njima je tako, po ovim, znači, Ešarije, Maturidije i ovi još, sekte još gori, ko njih kaže, Haber Vace ne prima akid. A da ljudima dostavi števhi, to akida, Muaz ibn Džebe što je uradio. Znači, on kaže, ne prima se, Haber Vajdu akid, a prima se Aristotelova patrona filozofija, to se prima, kad tu logične stvari. A ovo, hadismu, bari, muslimu, te, to se ne prima. Dobro. <clears throat> Hadis također ukazuje da je dozvoljeno napraviti puno pokrijeta u namazu, nije namaz pokvaren. za nije tako? Sam si ti ovo okretanje, okreniš na opački u namazu. Imam hođa im prohodu u krosav. Moro je proći. Moro je proći ispred. Moro je proći ispred, jest. Prošao ispred njih, koraka napravio. Allah zna koliko je safova bilo. Pa ja. Još ako si bila žena tu, ne smijem se lučiti, pomisli. Ovo je žena. Jedna od jačih dokaza. Dobro. Uh, <clears throat> ovdje znači više pokreta, ovdje ka, znači uh, ka, kaže pokreta li maslehati sala, Ako je, su ti pokreti, uh, u korist, u prilog namaza da se napravi napraviš od primjera toga da osoba recimo što kod nas dešava recimo uh, posafaju se ljudi tokom namaza neko sjetio se da nema da nema ovaj da nema abdesta izađe da abdesti i tako dalje onda sad treba popuniti taj saf uh, hoće li se ovi pomjerš koji su svi tu do njega A obično Hanefije naše ovi neće, on ne mrda, kad se ukopa, on ne, ne mrda više. I kad ode ono dol na, na, na, kad ode na seždu, dol, on noge ostane baš onako kako je, znači ne ima ono pomjer, svako petišta. Na isto mjesto se mora, znači kad nacrta ono liniju stopala, znači ne mrda, ne mijenjaj, ne mijenjaj. A tako, su, tako su znači Hanefije, tako je i pakistanska dođu tamo u arabskom svijetu kad smo bili. Znači, sve mu možeš raditi, ali ga pomiriš mjese gdje klanja, ma nema šansi, znači, ukopava se, znači. Ostalo može ostati, može oti čita mešit, on ostaje tu, e, znači, do kraja namaza, to je nevratna stvar. Znači, nema mrdanja. Tako je za Hanefije, znači, zašto konji, zašto on žestoki? Znači tri pokreta ma, malenkata mala to narušava namaz. I on to nauči od malena iz Mekteba i nema tu mrdanja. Za razliku od Saudijaca i Handelija, kod njih možeš ono šimari, znači, veži, pa tako, pa nako, pa gor, pa to. Onda kod njih djeca ovako, evo šta redno namaz, sve, ovo, pucketanje prsiju, jedan, dva, tiče, deset komada. Onda nožni, pa sve redno, sve iz reda I u nas je to počelo sad. Ja. To djeca, ono, kad djeca odnalena, ti jaraš na namaz, pa ono njima dosadno, on sve živo, znači, ona, sve žive pokrijete, znači, samo što još nije sklekove počeo raditi. <clears throat> Dobro. <clears throat> To, to su glavno najbitnije stvari, ovdje neke druge stvari ovdje vezano za hadis, što nisu bitne, da završimo još sa ovim hadisom hadis, uh, ostalim hadis, na, narednim hadisom koji je vezan za okretanje prema kibli, hadis uh, sit, uh, uh, Sabijova Situn, 67. Anes, an, Enes ibn Sirin, od Enesa ibn Sirina, Enes ibn Sirin, to je bio brat Muhammed ibn Sirina, poznatog Tavina, njegov brat kaže, istakbelna Enesen, radijallahu anhu, hina qadima min ash-sham Kaže, dočekali smo Enesa, Enes ibn Malika, misli Ashaba, kaže kada je on došao u Šam, kada je došao u Palestinu. Kaže, felekej nahu bi ajni tamr. Pa kaže, znači, zatekli smo, zatekli smo ga u mjestu koje se zove ajni temr, to u Iraku. Ajni tamr, zove se poti, ajni znači centar, oko, temr, hurme, datule. To mjesto bilo, po tim nazivom se naziva zato što je to poznato mjesto po mnoštvu ovaj, palmi, hurmi, tamri i tako dalje. Kaže, feraituhu yusalli ala himari, himarin. Vidio sam ga, kaže, da klanja, kaže, na magarcu na kojem je jahao. Bo vežuhu min dhal džanib, jani an jesari kibla. Kaže, a lice mu bilo okrenuto na tu stranu, kaže, misli, kaže, e, na, na lijevu stranu upra, od kible. Na lijevu stranu od kible. Fakultu re'eitu ke tu salli gajre kibla. Kaže, vidio sam te da klanjaš, znači nisu znali za to, da to može tako. Kaže, re'eitu ke tu salli li gajre kibla. Vidio sam da klanjaš, kaže, u pravcu mimo kibli. Fakale leula enni re'eitu Rasulallah sallallahu alaihi sallam jef'aluhu ma fa'altu. Kaže, ja da nisam vidio Allahov poslanika, sam sam da to radi, ne bi to nija uradio. Hadis mutefekun alihi. Potvrđi ono što smo dosta prije tom rekli. Znači, klanjanje na jahalici, uh, i da se klanja a, da se ne okreće u pravcu kibli. <clears throat> a, ovdje nije pojašen naravno hadisu, nije došlo da li, koji je namaz klanjao Enes radila. A narod mi razumije iz prijetodnih hadisa da je u stvari klanjao na fil, da nije klanjao fars. Jer je to ono što je naučio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kibla klanjača koji klanja na jahalici je u znači u pravac kako se okreće njegova jahalca da, današnjim prevedena naš jezik znači u pravcu prevodnog sredstva. I e, znači ovo zlono ovaj hadis govori ono što je prijetno na dva spomenuti tako da nema potrebe da ponavljamo. I s time smo završili znači ovo poglavlje hadisa koji govori o po okretanje u pravcu kible. Svana kallahume ve bjantka šat. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam